ม่คงกับท่นเลยนนี่ทนนี่ทนลาไม่รู้ใครเป็นใครมันก็ถามแต่ก็ก็ก็ถูกอะไรที่เขาตอบแล้วแต่ไม่รู้เออคือว่าเออยังไม่ยากอะไรนะใช่ถามถามที่ก็ตอบแล้วเออเออมีนาตาบอกหรือว่าบ้านไหนเนี่ยเออดีดีดีเจ้าของ หนึ่งสองถามว่าท่านเป็นใคร เราเข้าไปท่านรู้ใจหรือเปล่าถ้ารู้ใจเราก็ต้องพิดารณาสักคำเอยรู้ใจมันอะไรล่ะนั่นเล็กเออโจตีมีเุดสุดสุดสุดสุดเลยจ้ะเอาคนเดียวนั่นเล็กเออเอาเลย ขอจอดีเด็ก็มีความปรารถนแต่บางเวลาเ็มีความปรานาสมหวังทุกอย่างตามต้องการะเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้สักเดือนหนึ่งก็มีเวลาก็นั่งกรรมฐานมีพระองค์หนึ่งเพราะว่า ฉันจะมาอายุประมาณได้สามสิบมีเนื้อคลำ ก็ถ้าเธอเห็นสันจงอย่าทักก็อย่าไหวเอาไหวทั้งแก่แล้วนี่ยไหวพระหนุ่มไอ้คนที่เราก็ถือสังหาพระองค์นั้นบ้า้พระแก่ไหวเลยลงรถไปเลยไอ้คนนี้มันจะถือสังก็ไอ้พระแก่นี่บ้าไปไหวพระหนุ่มลงรถไปอีกเลยไม่ดีสองอย่างห้ามทักแล้วก็ห้ามไหวแล้วก็พอ คีอเจ็ดวันอีกสี่วันเจ็ดนี้มันงาน ก็เจ็ดันถามว่าเะเอาตำหนิตรงไหนท้ายคิวดีหรือหนกแก้มดี ว่าตรงไหนก็ได้เห็นชักคนแล้วกันถ้าตำรวจมาไม่มาก็เร่งนันั้นเป็นใครที่เห็นคือใครกันเลยเพียคนรู้คนไหวเห็นไหมเพราะว่าวันก่อน พระจริงขึ้นมาไปเหี้ยปลอมมันมาก่อนเมื่อปากหลอดมันเหี้ยไม่เรียกว่าแต่สงสารนะเอาไอ้คนเราก็สลาดมากตามให้เป็นหมื่นมั้งตั้งแต่หมู่ตำนานด้วยตามมาโยนข่วมหรือนั่นน่ะกระตังไปโยนต่วมมันมานั่งดีู่ข้างลา แล้วก็เขาเล่าไปแล้วมันก็ไปปากดที่คนเป็นแปลงนั้นไม่ใช่นะ อีกองค์ที่ว่านี่ก็ไม่ใส่เนะก็อยู่ท่าน้ำแต่กมีคนเข้าไป อย่างคนนึกจะเข้าไปอธิษฐานว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงเขาเห็นตัว ถ้าไม่ใช่พระเจ้าเขาจะเห็นตัวพอถึงจะกราบท่านเลยหน้าครับเธอเป็นแม่ที่ห้าเลยหน้าเธอจะเห็นเป็นเบื่อแล้วนะมไนขึ้นมาทุกวัน คือฉันยังไม่รู้องค์นั้นเป็นใครสว่านี้ก็แล้วกันเนาะถ้าจะน้อยไปก็จะไปดูใจท่านแต่ว่าใจตามนอกตามในจะมีผลอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่าการดูกันเนี่ยถ้าเสมอกันไม่ต่างกันาจะเห็ถ้าเขาต่างกว่าเราเขาเสมอเราเลเหยนถ้าสูงกว่าเราไมเห็นเขาโสดาบันจะรู้เรื่องว่าสีชายคามีไม่ได้เห็นไม่ได้ถ้าสีชายามีจะดูใจว่านาคามีก็ไม่ได้ ไม่เห็นตัวแค่อันดับของเราต่อไปจะมืดรี่มีคือดูจริงๆก็ต้องถาม จะรู้ใครเป็นใครจริงจะใช้กำลังของเราต้องใช้กำลังพระเจ้าขอบารมีท่านเ่ิดเห็นจะเห็นไม่หมดเพราะว่าถ้าเราเจอพระเจ้าเองก็มีทางเจอแล้วหลนี่ันั่นเป็นใครฉันก็ไม่รู้เขามเห็นเอาเหรียญมาอ่จารยไม่รู้ นี่นี่ก่อนบางบางนี่ก่อนบางบางนี่ก่อนเอาวางวางตรงนี้ก่อนเลยก่อนนี่ก่อนเแบบโอ้ยก็โดยมันว่า งาน นี้พระที่มีความสำคัญท่านมาทั้งหลายองค์ที่มีเนื้อมีหนังเนี่ยถ้าถือว่าเราก็บ่นว่าต้องการพระที่มีความสำคัญดูไม่มีเราเจอเนี่ยโอเราเจอเชื่อแล้วไม่ เราก็ชอบใจมากกว่าทองคำที่ไหนคิดสมมติส่วนใหญ่เห็นผู้ใหญ่ดีกว่าทองคำทองคำบางที่ใส่ที่อาการได้เออมีคนที่มาบอกฉันว่ามีพระก็มาเอิญงานนักบวชเลวมาทำให้ก่อนเขาก็สงสัยทำอะไรนะให่ทราบก่อนกนเลย เต่่เดี๋ยวอีกคนบอกว่าผมให้ร้อยตำรวจไปไล่ครับบไล่ทำไมไปล่ะเป็นท่านผมลงมาทำนแล้วทำามาเป็นตอนกลางคืนเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะก็ท่านเคยสั่งบอกว่าถ้าหากฟังทุกคนทำงานตามปกติ ไม่ต้องเหลงสังกระดาษฉันไม่เชื่อทุกคนที่ทำงานเพราะงานนี่งานของท่าน งานสร้างวัดเป็นพระสงฆ์มันมีสิทธิ์เมื่อไรเล่ามีไม่ดีก็เล่พระสงฆ์ไปแล้วเห็นไหมวัดเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของพระพุทธศาสนา ที่เราทำเราทำงานทุกอย่างในทำเพื่อท่านทุกคนที่ทำงานในทำเพื่อพุทธบูชาทุกคน หมอว่าจิตไปขอถ่ายรูปถามว่าเคยจะถ่ายไปทำไมเพราะจิตบอกว่าผมจะขอถ่ายไปเพื่อเป็นพุทธานุสติเออทางนั้นเอาผ่าหนก็ได้ ัญญาเขาพูดถูกพระสงฆ์เนี่ยก็ธรรมดา พระสงฆ์ธรรมดาถ้าบอกขอไปเพื่อเป็นพุทธามุสิกเขาจะไม่ยอมเลยครับเพระสงฆ์ไม่ใช่พระเจ้าเลยก็ขอตรงผมขอถ่ายไปเพื่อเป็นพุทธามุสิกเออตรงลงตรงลงไอ้เนี่ยชื่อองล่องพอดีจะรู้รู้ท่าไปก่อนแล้วแตงผม้็จะรู้มานานแล้วเพราะผมเคยสอนฟังฟังมาหลัง อาจารย์ว่าเกิดเป็นไปอย่างนี้เราเข้าไปทนหลังท่านบอกทุกคนต้องตั้งตั้งมโนวิทัศตั้งเป็นโนวิทัศปฏิทานดอกไมาไว้อธิษฐานจิตไว้ต้องทำอะไรไม่ได้ต้องการเดินนะถ้าเกิดแล้วใจเกิดก็กลับตั้งใจเขาอธิษฐานที่ขอถ่ายภาพของเราตกลงจะเอาเลือกใครเข้าไปในท่านกระดุกทุกวันรู้ทุกวันพูดก่อนโดยที่เจ้าเจ้าตัวก็ต้องเสีย เพราะว่าตนนี้ก็พอแล้วนะถ้าท่านโมิป็นใครท่านก็ไม่ได้บอกฉันลืมถามชื่อมันชื่ออะไรเอาว่าคุยกันจนเราต้องการนิพพานท่านต้องการนิพพานในหนูถามว่าจบจบก็นิพพานแต่เยลา กแสดงว่าชาตินี้เราไม่ผิดหวังอันนี้เออทางไปเนี่ยส่วนถือเรื่องคุณนิมิตที่ดีที่สุดนะเจ็ดทำสูงสุดเป็นสมัยว่าที่นิพนิพานพระเจ้าต้องการทุกคนทนทุกข์เมื่อคนนี้คนทุกข์ได้ก็ต้องเป็นพระอรหันต์คนนี้ปนิพันได้ต้องเป็นอรหันต์เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นอรหันต์แต่ว่าเป็นจอมอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่ทำบุคคลอื่นให้เป็นพระอรหันต์ได้ ถ้าเราหันปกติก็เป็นแหน่ดีไปดีหันไปหันมาหันมาหันไปคือก็คือว่าถ้าเราเคอกับฉันมีความสมัยเก่าคือเราตั้งใจพระนิพานแน่นอนคือตั้งใจไหมเมื่อถือ่สมัยกันแต่ย่งรู้ว่าเราไปเข้ากันในตัวเองเออ มีลูกศิษย์ไปสามคนถ้าจะไปก็บอกสถานที่อยู่บอกว่าเลขโทรศัพท์ก็คือเขาก็เช็คไปที่นั่นไม่ใช่วัดกลายเป็นบ้านแล้วคนที่นั่งรูปร่างแบบนั้นก็ไม่มีเช้าเนี่ยก็มาเล่าฟังบอกอ้าวมันจะดูว่าเปล่าหรอแต่สามคนเวลามาหาเองตาไม่กับพี่ผมแต่ตอวโอ้ใจ ตอนนั้นเราศิษยายมท่านษยายมไม่เป็นพายก ไป็นงพระยาโยมเทวดาใหญ่นะพระยาโยมท่านเป็นคนเป็นจาปมาราชท่านอมาตย์มาอมาตย์ก็คนมาก็ต้องแต่งตัวแบบเราเราธรรมดาธรรมดาถ้าบอกาใช่ใจแต่เองก็เองรู้หรือเปล่าตายก็ที่หรืเจ้าโอเทวดาในตาเนื่อคิดจะไม่โกหเข้าตาเอาใช่ตาก็รู้แล้วตา ก็เห็นเห็ง เาละเพเข้าใจกันแล้ะกันใครมีอะไรคุยอีกตัวนี้ผ่านไปเอาเนบ้านอยู่ที่ไหนฮะอะไรนะอะไรวะมาถึงตอนไหนไม่ใช่เอ็นเซ็ตพระโอริสิตหรือเล่า ้้าันก็ใส่ใข้ได้ทางนั้นท่านใข้ได้อันนี้เรอพระองค์ที่สุดน้เอามาทั้งหมดมาเป็นปีของเขาเนี่ยเร่ว่าเราเห็นตัวบ้างเห็นตัวก็ไม่มีความจำเป็นเพราะผู้ใหญ่แสดงออกแล้วใครลูกคนไหนส่งกับพ่อล่ะ ไม่ได้ยากแล้วนั่งมานั่งไปแถวนั่นสีหมาโง่นั่งไปตาข้างหลังก็มีกดเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเขาก็ด่าร่างกายของเขาลงนรกคปนคู่จะไปโกรธเขาก็จะก็ลงนรกด้วยอย่างเี้ ไอาพวกเราก็เป็นคายอยู่เป็นพวกเราตอบไม่ดีนะพอ้ตามาคุณก็นั่งล้อมไปตับตับไปจนมันบนบนงทั้งคอกเลยนี่เอาเนี่ยว่ามีหาเพื่อนนะาเออไม่สวยวะ ที่ไหนถ้ไม่เห็นนั่นค่ะอยู่ที่อยู่ที่เดียว อันนี้ฉันไม่ยืนยันใครยืนยันองค์เดียวองค์ที่สุดที่อื่นอาจจะไปว่าตายเขาแหะว่าองค์อื่นถ้าไม่แสดงตัวก็ว่าตัวใหญ่มาแล้ว ่าลืมว่าท่านเจ้ามีเสด็จอะไรบริทำต้องไปหมดเลยเพราะว่าเขาคงไม่ให้เราเห็นตัวเขา่ายได้เขา่ายมีก็โง่อย่างเราจะ่ายได้เขารู้ว่าเราโง่ จิตใจเข้าไม่ถึงเขาก็จะเจ้าจริงแต่ที่ทำไมเขา่ายอย่างไม่ว่าจิตเลย กขาถ่ายไว้กับเราใจเราสำคัญวาจาไม่สำคัญพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหน ต้องดูใจคนก่อนดูกำลังบุญของคนก่อนแล้วก็จะพูดเรื่องอะไร ต้องดูบุญเก่าก่อน จะพูดเรื่องอะไรคนจะเขานั่นจะเข้าใจมีรู้ว่าผลต้องแสดงออกครับทุกคนเข้าใจที่เขาตั้งใจไปเขาพูดก่อนเลย ทุกคน บางคนทัดไม้จะกอนลดเข้ไปก่อนจะไปอธิษฐานไปก่อน ถ้าพระพุทธเจ้าจริงขอเห็นตัว ถ้าไม่ใช่พระเจ้าก็ขอไม่เห็นตัวถึงแต่กราบเขาเลย หน้ามันของเธอมันเป็นแนวที่ห้าแล้วหน้าเธอจันเห็นทุกวันมันเหมือนเบื่อเลยนะเห็นไหมไอ้เรื่องชาวคนก็มาทุกวันนะเจ๋งแล้วไอ้นี่ผมไม่ยืนยันท่านแต่ท่านพูด อ้เรืว่าที่ฐานแบบนั้นแล้วท่านก็พูดตามใจานซึ่งหลายคนคือก็ตั้งใจไปนะครับท่านจะพูดเลยนี่ว่าเป็นความดีและความเลวของเรา ความโง่และความฉลาดของพวกเราที่เป็นพวกท่านแล้วก็เราทำได้ตามความประสงค์หรือไม่นี่เป็นเคื่องวัดใจของเราเองอย่างอาจารย์เราเกิดแล้วก็ถ่ายภาพได้อาจารย์บอกเอาอายุถามนันนักใจต้องทำอะไรได้สงสารผมนะจะไปโกงใครผมตั้งใจขอถ่ายภาพสักคน ก็มีคนสวยดผู้หญิงมีคนตัวใหญ่แต่นั่งอยู่ก็ลายเขาไม่เห็นแล้วพวกเราขอที่ทานด้วยนะหนมันเลยที่ทานไม่อยู่ที่ปากนะลูกตอบก็ว่าพูดไปเรื่องนิทานเป็เลยชื่คนนี้สวยดทิฏฐานพูดถึงพระสงฆ์อย่างอยู่ที่การปฏิบัติจะมีเด็กมีคนเคยสั่งบอก ไม่ ไม่ใส่กรรมฐานใส่ลมมันไม่เกี่ยวกระดูกนี้มันไม่ได้อะไรเพราะเขาชอบสอนไอถึงว่าปาตัดเาหพูดว่าเราเราจะไสอนเขาจะจำมาที่ปากเขาเลนเ่าพูด เขาเข้าใจเขาสุดเลยกาจำคนอื่นเขาพูดเขาก็สอนไปส่งเด็กไอ้คนอื่นได้จริงไม่ได้จริงก็ไม่รู้เรตอนนี้ก็วัดใหญ่เพราะว่าพุทธยาันยังดีว่า ท่านเคยสั่งว่าคนที่มาที่นี่ไม่ตั้งไม่อยากไปตั้งใจเห็นท่านนี่งานของท่านเมื่อทำแล้วก็ทำถึงท่านทุกคนให้ทุกคนตั้งใจทำงานอย่างพระองค์ท่านองค์หนึ่งก็เข้าสถานที่อยู่ก็ตั้งตัวมาก็เห็นข้าควัดท่านโผล่ตปเลยมัไม่ต้องพักเข้าสิเพราะว่าโผล่แล้วตอนนี้ก็ จะให้ผมว่าอะไรก็เลยโยมก็มาแค่นี้ไม่อกไปดูไม่ดีก็ตกลบก็ไม่ขายอะไรลายหลยดูไม่ดีไปพวกไปขายเสียงลงลบก็ไม่ขายอีกคนไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ปรามาสนิดเดียวเอาไว้ทีเราเปิดประตูสี่ด้านเลยเนี่ยจะมีอะไรบ้างในนี้ คือนี้ถือว่าเป็นปีเปิดปีแรกแต่ความจริงขึ้นมาทุกงานงานทุกงานนะก็จะเป็นทุกงานงานนี้ถ้าเอาถ้าไม่ช่วยหลวงพ่อก็ไม่ไหวพ่อเป็นไข้หนักตั้งที่สองอันนั้นมากเลยมันโทษไม่จบคำเลย้ะต้องเลยเอากลับไปนอนวันรุ่งขึ้นวันศุกร์ตอนสามโมงเช้า ก็เลยผมไม่กลับไปเอาคุมงานนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าคุมคนคุมตลอดงาน ท่านไม่คุมตัวตัวไม่ได้ท่านใช้กำลังท่านช่วยงานก็เหนื่อยมาก แต่เวลาระหว่างงานไม่รู้สึกเหนื่อยเลยพอเย็นวาเราคนก็ไปจะหมดได้สั็เหนื่อยก็เหนื่อยพอเนื่ยเป็นเครื่องวัดจิตใจของเรานะเขาตั้งใจมาได้ดีก็ได้เป็นไรเพราะท่านบอกแล้วว่า ทุกคนไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาดูฉันให้ทุกคนทำงานทำทุกข้าทุกคนใช่ไหมทำงานทำบุญก็ได้เหมือนกันใช่ไหมพยายพยายคอยได้เขาด้วยไอ้หนูกลับไปได้เรื่องยายพยานยเรื่องตาตาก็เปล่าเปลี่ยวเยอะความจริงงานนี้นะ พระที่มีเนื้อมีหนังปกติท่านตกถึงโลคิตก็กหลายองค์เราเห็นเนนี้เราเดินเจอท่านมาหลายวันเลยนะครับในช่วงในของเราเรามีปกติอยู่แล้ว ก็ดูวัด คนทำบุญวัดนี้จะรู้ว่าฉันมาเนี่ยมันไม่มีอะไรจะใช้ได้เลยฉันมาต้องถูกกระตับอยู่ ขามีกุฏิสามหลังกุฏิสามหลังนั่นนอนสบายถ้านอนในห้องนะซึ่งบินมานกบินมา ก็ไม่ต้องเปิดหลังคาคนเดินมาก็ไม่ต้องเปิดหน้าต่างเข้าใจไหมอะไรวม่มีกรรมมันมันมันมีทำกรรมนั่งรถตกทำไมก็ไม่นั่งรถก็ไม่มีกรรมไม่เหมือนเมา ฮะก็ดีอ่านเขานั่งตรงเขานั่งตรงที่ไม่เมาย้ายที่ก็ไม่เมา เออเกิไปนั่งที่เมาก็เมาเออเออดีทีหลังเองก็เมาก่อนดิอ่าที่มาก็มันบอกว่าสงสารที่แม่มาให้เมาแทนไม่เอาไม่ได้ดูมันโกหกเลยคุณแม่ญาติโยม มันพูดอยู่ในหางล่างเขาพูดมันเองมันบอกสงสารเมาใชรนะมันบอกเงาห้าสีหมานอนรถนอนเรือมีสองอย่างเอาไม่ดีเ้ยตอบติดไม่ดีหรอกบไม่ติดไม่ตอบไรหวผเออไม่มีงานทำไปที่นี่ก็ได้ ได้หินได้ใรายล้างส้มโอ้เยอะแยะเลยนะอันี้ก็ได้เออใหญ่เป็นครูก็ไปสอนต้นไม้ดังเรียนไม่เขียนเออเนาะ เออทางนี้มาสอนก็มาถามก็ไปโตกไป็นหนี่ดีเออ ดีหมดมาปึกก็มาถามไม่กล่องสอนก็มาถามเขาเราพอนี้ติดท่านบอกหน้าเตือนฉันเหมือนเบื่อเกี่ยวทุกวันใช่ไหมที่นี่ใครว่านิพพาไปสอนแล้วก็กราบได้ มันก็ไม่ไปไหนมันเป็นตัวของกรรมฐานนี่คนเดียวใช่ไหม มีไหมเออ ถ้า ถ้า เองจะกินเงิน ได้เราก็จะแจกก็กิน ทุกวันเลยกิน เงินลำบากลำบากลำบากเออเห็นบาทไม่แพงเท่าไหร่เลยกินอะไรนั่นเห็นมันบอกเงินใช้กันโลชีพต้องกิน เงินไอ่หมอไม่ต้องช่วกันล้างก็บล้างส้มก็ใช้ได้ไอ้สูงสูงไม่ได้ใช้เงินอื หรือไม่งั้นก็เปิดหัวส้มเลยจะดึงเราขี้ขึ้นมาหมดทำให้สะอาดไอ้สงมากจะรุนมากเลยตัวเวลานี้ต่อเข้ากยากนะตูมันเยอะแต่ก็ฉันอย่าไปยุ่งเลยเอ้ยถ้าแรกอันนี้เองมีเองเนี่ยขับนั้นก็ไปแรกเป็นในราดบุีเนะ่าดแรกอย่างนั้นท่านทำมาเกลือทำมาเกลือทำดี ฤาษีเมืองจินดาอำเภอกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไปยืนนู่นกอนโอ้มันยากเอาไปอุตรดิตถ์เอารถออกตามหนึ่งปลูกไปต่อไปอีกตามอ่กไม่เท่ากับอันคีอปไปต่อไปอีกตานอ่กไม่เท่ากับอันคือเขาจ่เขาเรียกว่าพระลูกเล่อแบบขันเธอจะรถมาไปตรงนี้นอะไขันเธอแล้วแต่นั่งคุยเขาเนี่ยตรงนี้นม่มาอยู่นะ่ บางทีก็ได้ปีสองปีอ่ะนี่ก็จะมาติดเป็นหนูอีกตัวมันเอาให้เดือดร้อนมันพูดกันเลยก็มันก็ยังดีเพ่าพาลูกอื่นนะท่านคนคนธรรมดาถ้ามันลูกเราอย่างฉันเลยเฮ้ยผู้หญิงเรื่องอะไรทำหัวเลยลูกเราอย่างฉผู้หญิงเรื่องกันตายหายไปเขาจะขาดหรือไงลูกเราอย่างฉันก่อนจะไปที่วัดหลวงปู่ไปดูมือใคร ขาไม่อยู่ในวันจะมีเรื่องอะไรที่เขาเรียกว่าท่านท่านพระเวลานี้หน้าตาชีวิตเป็นยหายใจเหน่อยหน่อยอยู่ไม่รู้กลับมาก็เลยมานอนตายอยนะเคยทำบุญเรื่องพระให้เศร้าอย่างนี้นี่ตรงนี้มันอย่าไปเลยครับเพราะมันพวกเออเรื่องมันเยอะอย่าง